بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد ما چندی مسئله اشاره بهش کردیم از اصول انحرافات اعتقادی از قبوریت از خروج از سب صحابه تکفیر و سب صحابه و عدم زیاد ایمان و نقصانش و اینکه عمل از ایمان نیست و در بحث انحراف در اسماء و صفات و ذر الذين يلحدون في اسماء انحراف در اسماء و صفات الحاد و انحراف در اسماء و صفات خدا اینا اصول کلی بود که بهش اشاره کردیم اصول کلی فرقه های مبتدع بعد یک مسئله از باب تذکر فقط بگم در بحث معیت که ما بهش اشاره کردیم نصوصی که درباره معیت خداوند اومده ائمه اهل سنت در این نصوصی که درباره معیت خداست لا تحزن ان الله معنا جایی میبینید در تفسیر از تفاسیر سلف میخونید این معیت نصرت و تعییده ان لا تحزن ان الله وقت رسول الله صلی علیه لا تحزن غم نخور که خدا با ما یعنی با نصرت شهیدش جایی میخونید که میبینید میبینید مثلا همین آیه را تفسیر میکنن نترس که خداوند با ماست میشنود و میبیند اینطوری تفسیر میکنن منظورشون با همدیگه متفاوت نیست خدا میشنود میبیند یعنی وقتی که میبیند میشنود یعنی خداوند ما رو نصرت میدهد بعد از اینکه قول ما اگر بخواد به دست از با خطا بکنن خداوند از که به دادمون خواهد رسید این تناقضی نیست مثل اون چیزی که از سلف یاد میشه در تفسیر ساق یوم یکشف عن ساق آیا خدا ساق داره نداره جایی میاد از ابن عباس تفسیر ساق به ساق ساق, ساق همون ساق پا یا به همون پا تفسیر میکنه جایی میاد میگه نه اون روز روز شدیدیه این تناقضی بینشون نیست یکیش تفسیر خود آیه هست یکی تفسیر اون روزه یعنی کاری به آیه نداره اون روزی که خدا پاشو کشف میکنه اون روزی که خدا پاش رو جهنم میذاره اون روز روز خیلی بزرگیه روز عظیمیه روز روزی که همه وحشت زده میشن تناب هیچ تناقضی بین این دوتا نیست شک دارید که اون روز روزی که خدا پا رو جهنم میذاره روز عظیمیه روز عظیمیه هیچ تناقضی نیست اونایی که میان دنبال میگردن میگن که در سلف در عقیده اختلاف خیر اختلاف نداشتن مثل در بحث رؤیت یعنی میگن که بله که ام المؤمنین عایشه گفته که هر کسی که بگه رسول الله خدا را دیده دروغگوست بله راست گفته ام المؤمنین عایشه منظورش چیه هر کسی که ادعا بکنه با دو تا چشمش خدا را دیده دروغگو است چون شنیده بود که بعضی ها اشتباه برداشت کردن از ابن عباس که ابن عباس گفته پیامبر خدا را دیده پیامبر صلی وقتی که ابن عباس میگه خدا را دید منظور در خواب بود رأیت ربی فی احسن رسول حالا بعضی دروغ میبندن به رسول الله صلی که نه میگه رأیت فی صورت رجل شاب در شکل یک مرد جوانی این دروغه بختانه. اون در خوابه ام المؤمنین عایشه در خواب تکذیب نکرد که رسول الله خدا را دیده یا ندیده تکذیب کرد که با دو چشمش خدا را ندیده و ابن عباس هم این محل اتفاق بینشون در رؤیت خدا هیچ وقت با هم دیگه اختلاف نداشتن ام المؤمنین عایشه با چه دلیلی تکذیب کرد گفت که کذاب اگر کسی که رسول الله خدا را دیده با همون حدیثی که چی که سوال پرسید از صحابه آیا خدا را دیدی گفت حجاب و نور بین من و خدا حجاب از نور بود لو اشرق صبحات و لاحرقت مد این حدیثی که من قبلا در بحث معیت آوردم یک پرتو نور خدا همه مخلوقات نابود میکنه چطور میشه ذات خدا اینجا باشه کسی نابود نشه چیزی نابود نشه چطور خداوند اینجا باشه و بعد رسول الله نبینه میگه رسول چطور خدا را ببینه پس خداوند قابل رؤیته که میگه چطور ببینم قابلیت رؤیت رو داره بخاطر همین اعتقاد اهل سنت در چیه یعنی که خدا دیده میشه ادله ها زیاده که اینجا دیگه قبلا در بحث حایه بحثش کردن اینجا نمیخوام بازش کنم قبلا بحثش شده خدا برخلاف عقیده معتزله و دیگر فرقه ها خداوند قبل و بزرگترین نعمتی که رسول الله صلی الله علیه و از خدا خواسته چیه لذت النظر الى وجه الکریم خداوند رسول الله صلی الله از خدا میخواست بزرگترین نعمت رو اونم دیدن چهرت بعد مثلا زمخشری وقتی که بحث از بهشت و های بهشت میگه میگه چه چه, چه نعمتی دیگه بهتر از این از فردوس علای خداوند چه, چه نعمتی بهتر از این نعمت دیدن خداوند میخواد دیدن خداوند رو انکار بکنه میگه فردوس که نعمتی بالاتر از اون نیست نه هست اونم دیدن خداوند خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و چی از خدا میخواست بهترین و برترین نعمت اونم دیدن خدا پس خدا دیده میشه و ام المؤمنین تکذیب کرده که رسول الله خدا رو دیده باشه در این دنیا ندیده چون خود رسول الله صلی الله علیه و گفت حجابه نور أنى أرى حجابه نور چطور خدا رو ببینم حجاب بین من و خدا از نور بود پس خدا همه جا نبود خدا بالای عرش بود و رسول خدا را ندید این محل اتفاقه و در مسائل اعتقادی هیچ اختلافی بین سلف شما نمیبینید در اصل اعتقاد شاید در فرعی از اعتقاد مثلا آیا خدا را در این دنیا دیده ندیده نه اینکه خدا قابل رؤیت هست یا نیست اینکه قابلیت رؤیت هست محل اتفاقه ولی در این دنیا آیا در خواب حاصل شده نشده این محل اختلافه پس در اصول اعتقادیش اختلافی نیست مسئله بعدی اینجا در ضمن بحث باید اینجا شرحش بدیم که رسول الله صلی الله علیه و قد صح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال اذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم حدیث در کجاست حدیث در بخاری حدیث در بخاری در صحیحش در کتاب تفسیر من آیات امام مسلم در صحیح کتاب علم اذا رأیتم الذين يتبعون المتشابه دیدید که اونهایی که دنبال متشابه میرن به محکم بر نمیگردن و یترکون المحکم فاولئک الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم اینا هستن کسانی که چی خداوند در قرآن گفته بر حذر باشید چه کسانی خداوند در قرآن گفته که از اونها بر حذر باشیم کسانی که جدال به ناحق میکنن آیاتی که احتمال هست قطعیش میکنن و آیاتی که محکم قطعیه محتملش میکنن که ما قبلا گفتیم خوارج و غیر که تکفیر میکنن و کسانی که سب صحابه میکنن همه اینا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون آیا گفتم زيادة الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان اون کسی که میاد با عقل خودش درباره آیات خداوند اظهار نظر میکنه بدون اینکه به اهل علم راسخین فی العلم بر بگرده بدون اینکه به آیات محکم بر بگرده اینها جز کسانی هستند که خداوند گفته بر حذر باشید از اونها چون بدون سلطان دلیل گفتیم دلیل چیه سلطانه نه عقل مثال کی رو زدم من مثال نوح و فرزندش سلطان دلیل لا عاصمه سلطان عقل فرزند نوح چی؟ آوی الى جبل کدوم نصرت یاب سلطان دلیل دلیل این میگه غیر دلیل اون غیر دلیل از شرع اون چیزی که خدا و پیغمبرمون از من خواسته کنید یعنی یک تهدید وعید خداوندیه بر کسانی که پیشگویی بکنن حدیث از رسول الله بشنون و بخوان ردش بکنن یا در دل خودشون تلخش بشورن در دل خودشون مجرد تلخی به مزاجش خوش نیاد حدیث رسول الله صلی الله علیه و همون آیه که من گفتم که نفی کمال ایمان و نفی, اصل ایمان فلا و ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شوف صفة صلاة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلم تسليما اگر در نفس خودت در مقابل حکم رسول الله حدیث رسول الله احساس تلخی کردی به مزاجت خوش نیومد شیرین نیومد لذیذ نیومد در دل خودت احساس تنهایی کردی بدون که تو اینجا ایمان کامل از دست داری اون ایمانی که خداوند ازت خواسته که تو کاملش بکنی به درجه احسان برسی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات از این درجه سابق بالخيرات کوتاه اومدی چون کمال مستحب درجه کمال واجب رو انجام بده به و منهم ظالم لنفسه کی کسی که در حق خودش ظلم میکنه تو در حق خودت داری ظلم میکنی با این پیشگویی با این تقدمت خداوند میگه ولا تقدم بین یدی الله و رسوله تقدم پیشگویی نکنید تو پیشگویی میکنید خداوند میگه لا ترفعوا اصواتكم صداتو بالا نبر صداتو بالا میبری میگه پیامبر این گفته به درد جامعه امروز نمیخوره به درد امروز نمیخوره مال اون روز بوده تو داری صداتو بالا میبری تو داری پیشگویی میکنی جلوی پیامبر داری حرف میزنی پیامبر گفت بگو چش بگو ایمان آوردم بگو بر سر و چشمم صحابی رسول الله صلی در بستر مرگ میگفت چرا انصار اینطوری کردن و چرا اونطوری گفتن یادم نیست دقیقا اسم اون صحابی کیه در بستر مریضی بود بعد میگوین بعد یکی از اونها نشسته بود بعد گفت که گفت که رسول شنیدم که رسول الله صلی الله از صحابی رسول الله میگه شنیدم که رسول الله صلی الله فرمودن لا تسبوا الانصار سب انصار رو نکنید این حدیث را که میشنوه از رسول الله صلی الله علیه و سلم فورا مینشینه میگه کلام رسول الله علی العین و علی الراس کلام رسول الله علی العین و علی الراس سخن رسول الله صلی الله سر و بر چشم تسلیم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما تسلیم بشن کامل مؤمنی که تسلیم نمیشه مؤمنی که میگه با عقل من جور در نمیاد با جامعه امروز جور در نمیاد فاولئک الذين سم الله فی كتابه فاحذروهم برحذر حد اقلش اقلش در دین با آنها صحبت نکن اگر صحبتی از دین آوردن از پیامبر خدا آوردن گفتن با جامعه امروز نمیخونه با امروز نمیخونه به درد جامعه نمیخوره یا نمیدونم تمدن ها عوض شده فرهنگ ها عوض شده باید با جامعه امروز بفقریم اینجا هست که سخن خداوند را برش تلاوت کنید و جلو چشمان خودت بذاری الذين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الناس كبر ما من گفتم کبر رسول چه غمت الناس وصفه الحق حق را انسان ناچیز بشماره حق را تسليه بکنه چشمش را از ببنده از دليل ومدرك ببنده ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إلا كبر در اون کسی که سلطان دلیل آیات قرآن و سنت را رد میکنه بدونید که چیزی جز کبر نیست که داره رد میکنه متکبر به عقل خودش به عقل خودش مینازه داره میتازنه با عقل خودش عقل من این میگه تو کی که عقل چی باشه اگر عقل تو بیگه عقل ابو جهلم بود تو را خالد مخلد در جهنم کرد عقل ابو لهب بود تو را خالد مخلد در جهنم کرد این کبره وقتی که میگه با عقل من جور در نمیاد با عقل من نمیدونم نمیسازه این سلطان عقل این کبر این فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر گفتم یعنی آیات که در این بابه زیاده مثل فرموده خداوند وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم کسانی که میان مجادله میکنن و میان شبه افکنی میکنن در آیات خدا و اذا رأيت الذين يخوضون خوز به باطل نه به حق و دلیل با عقل خودشون یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم پشتت بنها بده بانها هم نشین نشو فأعرض عنهم حتی یخوضوا في حدیث غیره تو اینکه حرفشون عوض بکنن سخن از دین نزنن وإما ينسينك الشيطان اگر فراموش کردی گوشمالی داری میکنه خداوندا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمين. فلا تقعد نشین همسو نباش همخو نباش نشین با اون کسی که دشمن دین خداست با اون کسی که اینا هست که اینجا این رسول الله صلی الله علیه و در حدیث صحیح در صحیحین دارید اولئک الذین سم الله فی کتاب فاحذروهم بر حذر باشید فلا تقعد نشین نشین باهاش مادامی که میاد طعنه در دینت میزنه شکرت کنی میکنه در خداوند شک وارد میکنه در مؤمنین تشکیک وارد میکنه در ایمان تشکیک وارد میکنه با ایمانت بازی نکن ایمان عزیز باشه ایمان عزیزه ایمان شریفه ایمان محترمه ایمان نعمته ایمان فضیلته فضل خداست و بذلك فلیفرحوا ففضل الله و این فضل خداست رحمته که مؤمنین باید خوشحال بشن ما باید خوشحال بشیم خداوند ما رو انتخاب کرد من الله بی خیرا یفقهه و الدین ما باید خوشحال باشیم خدا توفیق بهمون داد که محکم را از متشابه تشخیص بدیم ما باید خوشحال باشیم که خدا خیرخواهمون شد که خارجی نشیم خیرخواه باشیم ما باید خوشحال باشیم که خدا خیرخواهمون بود که سب به اصحاب رو نکنیم ما باید خوشحال باشیم سجده خدا بکنیم بگیم شکرت خدا که ناسزا به اممون مادرمون ام المؤمنین عایشه نگیم خدا یا شکر و سپاس بگیم که را ما بر خودمون مغرور به ایمان خودمون مغرور نشدیم که دیگران را تکفیر بکنیم یا خودمون را مثل اصحاب رسول الله بشمریم ما کجا و اونها کجا لو انفق احدكم ملء احد ذهبا به اندازه احد طلا صدقه بدن به اندازه نصف مچ دست اونها کف دست اونها نمیشه این نعمت، این فضل، این رحمت رحمت خدا بر قلب ما خدا نازل و کان الله بالمؤمنین رحیما این رحمت خاصه و رحمت وسعت كل شيء رحمت خدا همه جا را فرا گرفته ولی یک نعمتی هست که کسانی ازش محرومن و اونم اون نعمت رحیم بودن خداوند خاص مؤمنین خاص اون کسانی که فقه و فهم و شعور و درک دینی به اونها به اونها میده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ایمانی بهمون بده مثل ایمان صحابه این جای شکر و سپاس داره و نسبت به همدیگر پاک باشه نسبت به اصحاب رسول الله پاک باشه کسی رو تکفیر نکنیم کسی رو سب نکنیم کلام رسول الله را بر سر و چشم بذاریم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اینه که ما سعی و تلاش داشته باشه خدا ما را دوست داشته باشه با چی با صلو کما رأیتمونی اصلی نمازمون مثل نماز رسول الله صلی الله علیه و باشه این اینه که جای شکر و سپاس داره اینی که باید سجده شکر بکنیم الحمدلله جز کسانی نیستیم که کاری ندارم پیامبر چطور سر به سجده گذاشت و گفت و با خدا نیایش کرد اونها براشون مهم نیست سر به سجده میذارن همچون خروسی که نک به زمین میزنه نمیدونن تو سجدهشون چی گفتن نمیدونن تو رکوعشون چی گفتن ما شکر و سپاس خدا میگیم که در سجدهمون میدونیم که چی میگیم میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده وقتی که میگیم سبحان ربی الاعلا یعنی خداوند بلعرش عرش به همه جا نیست سر به سجدهش میذاریم سر به ذلتش میذاریم فروردگارا تو بالای ما و پس و پایی این عبودیت این بندگی است خدایا شکر و سپاس میگوییم این جای شکر و سپاس رو داره جای شکر و سپاس این که ما را خیرخواه ما بود و ما را نجات داد و ما را در مجلسی قرار داد که ما دینمون رو روشن و واضح بفهمیم اون دینی که طوری که صحابه فهمیدن این آمنو بمثل ما آمنتون بی. اگر ایمانتون مثل ایمان اصحاب رسول الله بود فقط اهتدوا اون هدایته اونجا هست که شما هدایت شده هستید اگر راهتون غیر از راه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بدونید که راهتون غیر از راه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم ساعت مصيرا و من یشاقق کسی که اختلاف بکنه مشاققت از راه رسول الله بره بیرون از راه رسول الله انسان با یک راه با یک شبهه خارجی میشه با یک شبهه با یک تکفیر کردن خارج میشه و من یشاقق مشاققت بکنه با یک حرف یک سخن از رسول الله رد بکنه و من یشاقق عقوبتش جهنمه عقوبت خداش عقوبت خدا بر اون شخص این که جاش, جهنم بشه این تنها نیست که جاش جهنمی میشه و من یشاقق الرسول اختلاف بکنه و پیامبر حرف پیامبر رو نپذیره و راهی را بگیره خلاف راه اصحابش و یتبع غیر سبیل المؤمنین گفت المؤمنین چرا گفت المؤمنین چرا معرفه اومد نگفت سبیل مؤمنین گفت سبیل المؤمنین چرا معرفه آورد نکره نیورد چون اون وقتی که آیات نازل میشد جز اصحاب رسول الله صلی کسی دیگر نبود و یتبع غیر سبیل المؤمنین اگر راهی را غیر از این مؤمنینی که هستن اصحاب رسول الله صلی الله کسی بگیرد نوله ما بس کسی با رسول الله اختلاف کرد حرف سخن رسول الله را خلاف مراد رسول الله فهمید و خلاف مرادی که صحابه فهمیدن جاشیه نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت بدترین راه بدترین راه راه غیر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و بدترین راه راه غیر انبیاء خداوندی که فرستاده برای هدایت ما برای روشنگری ما برای اینکه ما در دینمون با بصیرت باشیم پس اینها همه جای سپاس شکر که ما باید به جاش بیاریم فاولئک الذین الله فی کتابه فاحذروهم برحذر باشید از تمامی کسانی که دنبال متشابه هست مثال ذلك حالا اینجا بیاد دنبال بحث اذا قال لك بعض مشکل این بعد بیان هنوز بحث متشابه و این آیه تموم نشده فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه گفتید فاولئک الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون استناف کرد جمله جدید اونهایی که در قلب خودشون زیغ هست انحراف هست دنبال میگردن از قبل انحراف بوده از قبل انحراف بوده بعد میان بعد از انحرافشون دنبال دلیل فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله ابتغاء الفتنه دنبال فتنه هست فتنه در چی ایجاد بکنه در دین نبا کنید من فتوا بدم قاتل کافر نیست قاتل کافر ببخشید قاتل کافر خالد مخلد در جهنم فتوا بدم لازمه این فتوا قاتل یک شخصی را کشته خداوند او را نمیبخشه خالد مخلد در جهنم توبه هم نداره ان الله ابا یغفر قد توبه هم نداره میگه یه نفر رو کشم صد نفر دیگه رو میکشم فتنه اش فتنه نیست یه کسی بیا سب صحابه بکنه صحابه رسول الله رضی الله عنه بره در ایمانش رو تشکیک کنه که ابو هرره کذاب بوده فلان اینطور بوده ام المؤمنین زناکار بوده بیا تهمت بزنه حاشاهم الله معاذ الله بیاد کسی این تهمت رو بزنه بگه بعد بگه که من نه من که قصد فتنه رو ندارم نه کنید این که قصد داره نداره ما کار نداریم کارش فتنه در دینه چرا چون واسطه بین پیامبر ما و پیامبر صلی الله علیه و سلم هست میشه ما دیگه در دین خودمون دلیل میشیم دیگه باید سلطان ما عقل بشه پس خداوند نیومده راه رو برامون مشخص بکنه راه رو برای نگه داره که ما به بهش برسیم پس خداوند میشه ظالم از حکمت خدا این بوده که قرآن رو حفظ بکنه و سنت رو حفظ بکنه ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظ چرا خدا حفظ کرد حفظش فقط حفظ لفظش حفظ معناش هم هست حفظ معناش هم هست حفظ الله ظاهر که به درد نمیخوره اتمام حجت نمیشه قرآن اومده برای اتمام حجت اگر حفظ لفظش تنها کامل بود به درد تنها بقول معروف نیاز ما را برآورده میکرد چرا خداوند در قرآن گفت انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ذکر قرآن را بر تو نازل کردیم که تبیین بکنیم پس لازمه حفظ قرآن حفظ سنت هست به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض از هم دیگه تا قیامت جدا نمیشن تا حوض این دوتا با همن چی قرآن و سنت یعنی همونطور که قرآن حفظ میشه سنت حفظ میشه و باید هم حفظ بشه چون اگر حفظ نشه هر کسی به خودش اجتهاد میکنه و دلیلی میاره هر کسی یه طرف به یک طریقه و شیوه نماز میکنه نه خدا این نمیخواد از ما خداوند میخواد از ما که چی مثل رسول الله باشیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی خدا از ما میخواست که مثل رسول الله باشیم در نمازمون روزمون در عبادتمون در نیایشمون در اذکارمون مثل رسول الله صلی الله علیه و باشیم نه اصحاب طریقت نه اهل هوا و بدعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اذا بویع الامام فبویع الاخر فاقتلوا الاخر اگر امام بیعت شد دیگری بیعت شد بکشید این شیخ برای خودش بیعت میگیره تو یک مملکت اون شیخ برای خودش بیعت میگیره این تابع این حزب برای خودش بیعت میگیره اون تابع اون حزب برای خودش بیعت میگیره الله اکبر رسول الله صلی میگه بیعت برای ولی امر برای امام، این شخص برای حزب خودش برای گروه خودش اون شخصا برای خودش و شیخ طریقت خودش میگیره این تابع رسول الله صلی الله علیه و شدنه یا نه یا حرف رسول الله را نادیده گرفتن بیعت در یه چیز گذاشت اینجا بیعت را توسعهش دادن برای خودشون برای خودشون تطبیقش دادن اون خودشو ولی ام میدونه اون خودش هم ولی ام میدونه خلاف امر رسول الله صلی الله علیه و این بدعت در دین احداث در دین ما لیس علیه امرنا فهو رد امر رسول الله نبود زندگی پیامبر اینجوری نبود رسول الله صلی الله علیه و آله لا حلف فی الاسلام دیگه بعد از بعد از اون حلف ها و پیمان هایی که قبل از اسلام بود بیعت هایی که میگرفتن قبل از اسلام دیگه بعد از اسلام دیگه حلفی جز اسلام نیست المسلمون یدعو علی من سواهم مسلمان همه یک دستن بر علیه دشمن نه اینکه یک حزب گروهی بیاد بگه ادعا بکنه ما حزب فلانیم ما بر حقیم و دیگران ناحقن و بیاد بیعت بگیره به خودشون بگه خلاص تموم شد رفت ما بر حقی کسی با, ما نیست بر علیه ما کی شما را تعیین کرد کی شما را ولی ام تعیین کرد از کجا آوردین این ولایت رو مردم آیا اتفاق کردن در شما از کجا آوردید اینا همه بدعته این چنین چیزی نبود در دوران رسول الله که حزبی گروهی بیان سیاسی با هم دیگه جمع بشن و یک گروهی را تشکیل بدن و بیعت بگیرن این تفرق اسلامه این دستور خداوند در قرآن که ازش نه شدیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصام بچسبید محکم به قرآن و سنت و تفرق نکن این تفرقه ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون نباشید مثل مشرکین که گروه گروه شدن دست دسته شدن دست دسته نشید گروه گروه نشید اگر کردید شما مبتدعی گمراهید چرا چون خلاف آیات محکمات اینجا هست میگم که رسول الله صلی الله علیه و میگه فحذروهم بر حذر باشید بس ابتغاء فتنه اینا فتنه است این گروه بازی ها و حزب بازی ها و بیعت بازی ها و این نمیدونم تفکر بازی ها و این روشن فکری ها به قول خود که خاموش فکرن نه روشن فکر این خاموش فکری هایی که تو جامعه هست و فرهنگ فرهنگ, نوینی هایی که ادعاش دارن اینها جز سیاه و کوردلی چیز دیگه نیست اینها کوردلانن هرچند که میگن ما خیرخواه امتیم نه شما شرخواه امتیم شما شر ما رو میخواهید شما فتانی و ابتغاء ابتغاء الفتنه چه قصدش داشته باشید چه قصد نداشته باشید وقتی که می اومدن اولیا را واسه قرار قوم نوح که یادتون هست در اولین جلسه گفتم میگه اونها خیرخواه نبودن میگه دنبال این نبودن که خداوند استجابت بکنن استجابتشون بکنه خیرخواه بودن نبودن خیرخواه بودن اهل دعا بودن دعا میکردن توقع داشتن از خدا که با این واسطه دعاشون استجابت بشه ولی که این خیرخواهیشون ناحقی بود از بناحق از خدا خواستن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا يقربونا الى الله شفعاؤنا عند الله الله را قبول داشتن و اینا رو واسطه قرار میدن که به خدا نزد فکر نکنید اونها دشمن خدا بودن اونا خدا را به عنوان خالقیت و رازقیت قبول نداشتن نه قبول داشتن قل من يرزقكم من السماء والارض روزی تو فیسیقولون الله اونا قبول داشتن ولی که در فتنه افتادند اون مشرکین در فتنه افتادن چه قصدش داشتن و چه قصدش نداشتن قصدشون دیگه با خداست کاری نداره اگر دنبال متشابه شدی خارجی شدی بگی من قصد دارم من نگاه بکنید ما دیگه بهتر از خوارج نیستیم که اونا که اهل عبادت بودن اهل طاعت تا جایی که رسول الله میگه نمازتون در مقابل نمازشون تحقیر میکنید ولی که یه چیز ندارن يحقر أحدكم صلاته وصلاته نمازتون رو با نماز ما تحقیر میکنید یقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن رو میخونن ولی اینو بفهم فرق تو با اون در اینه اون قرآن از گلوش پایین نمیره درد نمیکنن نمیدونن که خدا اثبات ایمان کرده برای قاتل و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا درک نمیکنن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك درک نمیکنن که این شرک اکبر شرک اصغره هر کسی در هر نوع شرکی افتاد رو تکفیر میکنه چه قصدش خوب باشه چه قصدش شر باشه این فتانه اون خارجی فتانه هر چند که اهل عبادت و اهل نماز و اهل راز نیاز هر که نیتش صالح باشه بگه من نیتم پاکه ما کار به نیت نداریم مادامی که محکمات قرآن و سنت رو رها کردی تو چی هستی تو گمراهی و تو فتانی ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله دنبال تأویله و ابتغاء تأویله تأویل اینجا غیر از اون تأویلی هست که اهل علم راسخین فی العلم دارن و ما یعلم تأویله الا الله خدا نگفت که آیات قرآن و سنت تعویل نداره تعویل داره ولی این تعویل جهال ظلال گمراهان مفتونین با اون تعویل راسخین فی العلم فرق میکنه و ابتغاء تعویل یعنی تعویل اون آیات تنزیل اون آیات و احادیث بر فهم خودشون میگه فهم من اینطوریه من اینطوری میفهمم خود خب تو کی پیامبر خدایی صحابه رسول اللهی تابعی که با صحابه ملاقات داشتی تو از کجا این تفسیر را آوردی منشأ و مصدر این چشمه معین و پاکت چیه میگه ارسطو در اسما صفات میگه ارسطو در تکفیر میگه خوارج میگه که دلخویسه تایمی نمیگه دلخویسه تایمی ولی خب حرفش قاعدهش همون قاعده دلخویسه تیمی هست در تکفیر در سب صحابه یهوده حالا بگه که من تابع یهودم یا نه فتنه عبدالله بن سبع یهودی وارد کرد دیگه اولین کسی که طعن در اصحاب رسول الله وارد کرد بن سبع یهودی بود حالا چه شما بگید من یهودیم پیرو یهود هستم نیستم کارت کار یهوده کارت کار خوارجه کارت کار جهمیه هست اونهایی که اومدن قرآن رو تعبیل کردن اسما صفات رو قبول نکردن و علمای تابعین و صحابه اونها اومدن با اونها مبارزه کردن اعلان براعت کردن وقتی که عبدالله بن عمر شنید فردی درباره علم خدا اظهار نظر میکنه میگه ان الامر انف حدیث در صحیحینه ان الامر انف ان الامر انف منظور چی؟ یعنی ما داریم اعمال خودمون خودمون خلقت میکنیم خدا از قبل ندونسته علم خدا را قبول ندارم قدریه قال اعلمهم عبد الله بن عمر بن خطاب صحابی جلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از مبشرین به بهشت خداوند میگه که اعلمهم انی بریء منهم و انهم براء مني بدونید که من از اونها بریئم از این جهمیه هر کسی از صفات خدا را نفی کرد جهمیه اعلمهم انی بریء ما از اونها بری هستیم و انهم براء و اونها از ما بری هستند اونها از ما نیستن چرا؟ چون شنیدم که پدرم عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگوید در مجلس نشسته بودیم صحابه نشسته بودن جبرئیل آمد زانو به زانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست پرسیدند ایمان اسلام چیه فرمودن اسلام شهادتینه نمازه روزه است حج زکاته فرمودند ایمان چیه فرمودن ایمان ایمان به الله روز آخرت پیامبران خدا فرشتگان خدا ایمان به روز آخرت و قضا و قدر خداوند خیر و شرش ایمان به قضا علم ثابت خدا قضا و قدر خداوند و احسان چیه و جوابش میدن استدلال کرد اینجا عبدالله بن خطاب به چی؟ به سخن را کسی بیاد بگه خدا از آینده نمیدونه حدیث رسول الله نقص کرده ما ازش بری هستیم و اون شخصم جهمی مبتدع و ضال و گمراهه هرچند بگه چی؟ بگه ادعا بکنه من خیرخواهم من نمیدونم دلیل دارم و مدرک دارم هر دلیلی بخواد تراشه مادامی که احادیث و آیات قرآن را نقض میکنه خدا در, در قرآن میگه عنده علم الساعه از آخرت از, از ساعه از آینده علم الغیب میگه من دارم علیم خبیر به خودش میگه میگه من علیمم عالم الغیب میگه بعد تو میای میگی نه خدا عالم نیست خدا خدا عالم بی علمه نسبت به آینده با خبر نیست این نقض آیات قرآن وقتی که کسی بیاد این چین به خودش اجازه بده درباره خداوند اظهار نظر بکنه چه گفتیم قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه پس این نوع تعبیر این نوع تعویل با عقل برخلاف نصوص برخلاف وحی خداوند این نوع تعویل تعویل منحرفی هست مبتدعی در دین هست گمراه كل بدعة و وكل ضلالة في النار کل بدعة كل كل بدعة ضلالة وكل في النار هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی هم جاش کجاست كل و کل وكل بدعة و وكل ضلاله في النار این حرفی که سخنی که تو میزنی گمراهیه و هر گمراهی هم در جهنمه ما نمیگیم خالد مخلد تکفیر نمیکنیم ما یعنی اون شخصی که بدعتی در دین میاره با تابان اون گناه فکری خودش عقلی خودش تابان رد حدیث رسول الله صلی الله علیه و آیه از قرآن برخلاف فهم صحابه رسول الله صلی الله علیه و فهم رسول الله صلی الله علیه به خاطر این با تابانش در جهنم پس بده و جز فرقه ناجیه نیست این بعیده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ستفترق امتی الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده این 11 تن از صحابه این حدیث رو روایت میکنن و حدیث صحیح 11 تن از صحابه امت من 73 فرقه میشن همه جهنم جهنم الا یک فرقه قالوا من هم یا رسول در روایت هم الجماعه و در روایت ما قال ما انا علیه اليوم اصحابی اون چیزی که من برش هستم و اصحاب من فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما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 تفسیر اونها را جز خدا و راسخین فی العلم نمیدونن که میگن چی همه اینها این نصوص از طرف خداوند چون از طرف خداوند چیه بر سر چشم درسته بدون وقف الله و راسخون فی العلم میدونن شما را نگاه کنید در این خطا اگر اینجا مراد خداوند این بود و ما یعلم تعبیله الا الله درسته تعبیرش جز خداوند کسی دیگه نمیدونه درسته اینجا وقت بکنیم دنبالش گفت راسخون فی العلم استئناف والراسخون راسخون فی العلم یقولون شو چی میگن یقولون آمنا به کل من عند ربنا درسته چه فرقی میکنه راسخین فی العلم و مؤمنین صحابه رسول الله کسانی بودن راسخ در علم کسانی نبودن بعد از اون تابعین هم همینطور مؤمنین کسانی راسخ در علم و کسانی نبودن آیا کسانی که راسخ در علم نبودن نمیگفتن که آمنا به کل من عند ربنا بله میگفتن همه میگفتن چه کسانی که رسوخ علمی داشت چه کسانی که نداشت همه مؤمن بودن و می ایستادن توقف میکردن در مقابل قال الله و قال رسوله پیامبر گفته خدا گفته چش فرقی نداشتن پس اینجا خداوند میخواد وضعیتی را برای راسخین فی العلم ذکر بکنه که در دیگر راسخ در دیگر اونها نیست کسان دیگر غیر از اونها نیست راسخین فی العلم یک مزیتی دارن بر دیگر امت اونم چی این که میدانن راسخین بر علم برخلاف کسانی که در راسخ در علم نیستن علمی دارن مزیتی دارن که دیگران و راسخین راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا همه از سوی ایمان دارن حدیثی میشنون آیهی میشنون میگن قبول میکنیم جمع میبندن بین نصوص محکم را از متشابه تشخیص میدن متشابه را متشابه را به محکم برمیگردونن این نیست که آیات قرآن را به هم دیگه بزنن و بین اونها اختلاف بیاندازن نه بین نصوص با هم دیگر جمع میبندن پس این مزیت راسخین فی العلم این مزیت چیه راسخین فی العلم پس راه نجات با توجه به این آیه راه نجات راه نجات برای ما از فتنه ها یک پیرو قرآن و سنت بودن به فهم سلف امت صحابه رسول الله صلی الله علیه و این یک راهه راه اول اینه متمسک و پیرو قرآن و سنت بشی راه دوم در مسئله مشکلی برات پیش اومد متشابهی بود بدون که راسخین فی العلم هستن که باید به اونها بر بگردی مرجعت راسخین فی العلم نه قیلقات نه فلانی گفت فلان مؤلف فلان فلان مفکر اسلامی و نمیدونم فلانی و فلانی نه فلان و فلان نیست دنبال راسخ دنبال احمد بن حنبل دنبال شافعی دنبال مالک دنبال ابو حنیفه دنبال اوزاعی دنبال اصحاب وقتی که در ایمان اختلاف شد وقتی که گفتن عمل از ایمان نیست شما بیا بر بگرد موقف علمای تابعین کی بود تابع تابعین چی میگفتن امام شافعی رحمه الله میگه اجمع الصحابه و من بعدهم ممن ادراك من اهل العلم على ان الايمان قول وعمل ونيه ایمان قول و عمل و یه شخص میاد میگه پس ابو حنیفه چرا اینجوری حرفی زد ابو حنیفه در جواب خوارج ما قبلا بحثش کردیم در فقه اکبر در رد خوارج بود اون حرفو زد حالا شاید قضی داشته باشه نداشته باشه هرچند که اون جزء مرجع فقها است فقط دو نفرم بیشتر نگفتن حماد بود و با ابو حنیفه رحمهم الله اجمعین همشون خدا رحمشون بکنه خدا بیامرزتشون اونها در یک حرف جلو فتنه خواستن بگیرن اونها دو نفر بودن جمع غفیر شما برید بخونید کتاب ابانه افتاد تن از تابعین یاد میکنه که همه گفتن ایمان قول و عمل و نیت راسخین فی العلم این چنین گفتن و نصوص قرآن و سنت هم همین میگه الایمان بضع و سبعون شعبه ایمان در روایت 60 اندی افتاد اندی شعبه در روایت دیگه اعلاها شهادت ان لا اله الا الله بالاترینش عمل به زبان و ادناها اماتت الاذى عمل والحياء شعبه شعب الايمان عمل جوارح مات اماته الاذى گفتار به زبان اومد چی؟ شهادت الله اله و عمل قلب اومد حیا ایمان وسیعه ایمان افتاد و اندی شعبه است بالاترینش زبان عمل زبان شهادتین پایینترینش کار خاشات زن عمل جوارح و حیا هم جزی از ایمانه عمل قلب بس حدیث رسول این میگه حال فلان عالم گفت خدا ببخشدش اگر عالمه اگر غیر عالمه مبتدعه ولا کرامه ضال گمراه ولا میگه فکر, کردیم که ما فکر میکنیم که ابلیس از جهل گمراه شد ابلیس دانا بود در صف ملائکه بود با ملائکه سجده میکرد ولی از درگاه خدا رانده شد با کبرش غرورش با تسبیح حق با حق رد کردن یک حق کرد حاضر نشد سجده به غیر خدا بکنه به آدم خدا بهش گفت سجده بکن گفت نه نمیکنم عقل خودش گفت با عقل من من آتشم برترم از گل چطور سجده بکنم بگه نمیشه به خدا که مانع نشده بود از اینکه به خدا سجده بکنه ممتنع شد از اینکه به آدم سجده بکنه عقل سلطان عقل دانا بود از داناییش گمراه شد پس فکر نکنیم که راه گمراهی فقط فقط اینه که ما قول ما رو شخص بفهمیم مشرک تابعش نیست شخص بفهمیم مبتدع متبعش نیست نه جایی میشه شخصی از اهل علم شاید فاش بلغزه اونجا هست که باید ما به راسخین فی العلم بر بگردیم تا اینکه بتونیم قضاوت بکنیم فکر کنم وقت اذانه سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد